Nadat Salome al die werk bij die tempel klaar gedoen het, het hy die gewaarde presente van sy pa David gebring. Dit was die zilver en die goud en al die goed, en hij het dit in die tempelse stoorkamers gezet. Daarna het Salome al die leiers van Israël in Jerusalem laat bij mekaar kom, die stamhoofde en die familiehoofde van die Israëlieten. Hij wou die verbondskis van die Heere uit die Davidstad, uit Sion, laat brengen. Al die mannen van Israël het bij die koning bij mekaar gekomen vir die feest, die feest in die zevende maand. Al die leiers van Israël het gekomen, en die leviete het die kus gedra. Hulle het die kus gebring, en wat die tent waar die Heere aan die Israëlieten verskyn het en al die gewaarde gereedskap wat in die tent was. Die priesters en die leviete het dit gedoen. Koning Salomo en die hele volksvergadering van die Israëlieten wat saam met hom was, was voor die kus, en hulle het so baie skape en bokke gulver dat niemand dit kon tel nie. Die priesters het die verbondskis van die Heere na sy plek gebring in die binnenste kamer van die tempel. Dit was die hooggeweide plek onder die geribse vlerke. Die geribse vlerke was ook oor die plek waar die kus gestaan het, die geribs het die kus in sy draalhoute toegemaak. Die draalhoute van die kus was zo so lang dat de mens hulle punte kon zien als hij voor die binnenste kamer gestaan het, maar een mens kon die punten niet zien als hij buiten gestaan het niet. Die draaite is nou nog daar. Daar was niks in die kus nie, net die twee platklippe wat Mooses in die kus gesit het by Horeberg. Hy het het gedoen toe die Heere met die Israëlieten een verbond gemaakt het nadat hulle uit Egypte gekomen het. Al die priesters wat daar was, het hulle self gewaai, ook die priesters wat niet daar die dag moes werk nie. Toe die priesters uit die tempel kom, was die leviete wat moes sing, gereed. Hulle was, Asaf, Jeman en Jeditun, hulle seens en hulle broers. Hulle het witlinde kleren aangehad en hulle het symbole, harpe en liere gehad. Hulle het oos van die altaar gestaan, daar was ook 120 priesters wat trompette geblaas het. Die priesters wat trompette geblaas het en die mensen wat gesing het, het saam begin om die Heere te prijs en vir hom dankie te zeggen. Die priesters het die trompette geblaas en die symbole en die ander muziekinstrumenten gespeeld. Hulle het die Heere geprys en hulle het gesing, want hij is goed, ja, hij doen altijd wat hij beloof het. Toe het die wolk die tempel toegemaak, die priesters kon nie hulle werk doen nie omdat die wolk daar was. Die lucht wat om die koning, die Heere, is, het in die hele tempel geskynd.